suwe Allah nerangake badane Nabi Isa dakwah ngakui dadi putusan putusane Gusti Allah dadi Nabi Isa boten nate ngaku-ngaku anak ayat ini Inna Allah Rabbi wa Rabbi Tak kemulai Allah itu pengeranku Wa Rabbi itu yang pengeranku Lama Allah siapa itu sing kemarani Gusti Allah Bapake Nabi Isa Nabi Isa Nabi yang sudah daftar, sudah daftar, nah, anak pun nabi yang belum Kristen. istilahnya bahasanya terlaku yang terlumah berapa di syurga juga Tapi Nabi Isa ngakui cekal-cekalan inna Allah Rabbi wa Rabbi Sak temene Allah ku pangeran ku nang pangeran ku. Pak tu juru ni. Mau banyak berawal juru kafe. Eh, Allah. Ada utawi isi ku kue tak penyembah Allah. Iroton mustaqibon ibu jalan yang lurus. Jadi makhluk sakdunya manusia mulai berat dan nabi manusia berakhir nabi dan Gusti Allah. Tapi perlu diingatnya agama nabi sebelum nabi itu agama Islam. Bukan-bukan nabi yang dulu Kristen Na Nabi Agama Yahudi Bukan Asyik na Nabi Agama Nabi Mesti Islam Inna Tina Inna Lohi Islam Wa Sampun Rosa Rasul Yang Akhir Agama Wahyu Sangin Allah Nabi Islam Tuh agama yang sanu kaleng kalehane manungsa agama yang uti agama kleset agama pujo lan liya ekam kredi agama kaya In kina inda lorahi lisa. Bersama Allah, aku mau bersih cipta Wong bareng Israel dinyarane sampun dua perangake. Nabi sing pertama ngadepi bareng Israel yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakob. Nabi Yakob itu jenengane Israel. Jadi Nabi Yakob itu nebasa Suryani Israel. Nah, secara Abdullah Israel itu bahasa Suryani. Nah, di Arab no Abdul El bahasa Suryani. Nah, di Arab no Allah. Jadi Israel itu Abdullah. Nanti saya mulai Nabi Ibrani Syair, eh? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikutuhi dengan Nabi Musa, Yudut atau Canggah. Nabi yang terakhir Nabi Bani Israel, eh? Nabi Isa. Nabi Isa ini dengan Nabi Bani Israel eh? terakhir. lakanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ngadepi umat sahdunya tak bakal linas manusia sahdunya jadi bukan namun bayi Israel Bani Israel itu onten sing Islam termasuk sahabat Nabi Isa terkenal kekasih disebut Hawari. Jadi mencoba zaman kami Nabi Muhammad Kulau-kulau Rasyidin Sahabat sing kekasih Langsung sahabat Nabi Isa yang terkasih disebut halari. Sandangannya putih putih. Halari jumlahnya wonten kali belas. Penggawaan itu asor-asor. Tukang menatuh tukang penapi. Jadi sahabatnya Nabi Musa itu penggalannya asor-asor. Karena ini ayat nerangake setiap halari. Salam ma'akasa mongkono ikane perso. Insan sopo nabi insan dihulung saking bani Israel aku kok ing kekuburan. Bani Israel diajak nyembah Allah dene nabi Isa. Ora gelem malah ngunen-ngunani malah arep mateni. Nabi Isa arep dipateni. Nabi Isyaru Mausa Arabi Kedul yang dipateni kola Mendiko Nabi Isya Man al-sori ilallah Man utawi sopo ansori Kedul kebilani Sopo wong ing iso ilallah Golek ridane Ayo sing kodoh bantu aku gelem nulungi bila agamane Allah sapa dan Israel orang asing celulu wakil dua ukur Arab Medoyo Nabi Isa kolal hawari yulah mongko matur soko taun hawari. kaum kawari dipunya ngotemu sahabatnya Nabi Lisa sing jumlah ini honorolas Lejawab, nahnu ansarullah utawi kita itu pembela agamanya Allah kita sanggup bela tapi jumlahnya mengisi kalah karena sing dan Israel sing do kafir kafir itu. Pengakuannya Hawari, Amanna billah percaya kita datang Allah. Wasyadah. Kulah suri naksanya panjang dengan Nabi Isa. Nabi Isa. di anna kelawan sakamne kita muslimu menaju wong Islam kabeh kula sabdan sekseni seperti muslim jadi umat Nabi Isa Hawari itu wong Islam Nah, sing liyane hawari juga pirang-pirang kubur awari do perju rodana di pemeran kita amana percaya kita bina kelawan wahyu kita ajal tanakan nur nate panjenengan ing maya iku kita ejel Gusti kita hawari percaya ning kita kita tapi niki kitab Ezel sing asli kitab Ezel sing original mengerang ring Allah Bukan Ezel sing program sing ngakoni telu-telu ning atunggal ana Ezel sing ngakoni Nabi Isa Tuhan ana angel sing ngakoni Allah karo Nabi Sakuroko karo Allah iku angel perubahan Ya kita umat Islam sebagai umat Muhammad keyakinan kita ampun meleset kita percaya teh Gusti Allah Ta'ala nate namun nate kita kenjil Taurat, Zabur, Quran. Tapi Injil sing asli, Taurat sing asli. Lagi wajib yakin nek Kristus juga Injil sing beredar. Taurat sing beredar saat itu Kris perubahan orang original dasare apa dasare ya Quran iki Nabi Isa ngakoni Inna Allah Rabbi Rabbuku Fakiti Kalari ngakoni Nahnu Ansarullah Aman Nabilah Wasyad bi anna muslimu Di ayat-ayat yang kita kena percaya Jadi saya ngaku-ngaku Kristen, lo Katolik, lo Protestan, itu orang kafir. Kafir. Berapa? Berapa? Besok nerakane wong Kristen, itu pengen ini sore jahannam. Nerakane wong Kristen, dikatane. Yang paling dulu, jenengane jahanam nerakane wong Islam sing lakoni dosa ora gelem tobat atawa ora si trimo tobat iku dikubah nang neraka jahanam ora wis tetep mangkene Minta etusok, terus disindar, masuk suara. Nah, orang Gereja, berdua Katolik, Katolik, Katolik, Katolik, misalnya jahanam, jadi ada lagu, berapa ada lagu. Nah, misalnya lagu, orang bakal mentu. Misalnya lagu, kutoklah, kutoklah, ngerasanya wong Yahudi. Kutoklah, mecare utama syair syair merapa ne kaum sofiah kaum sofiah ku golongan penyembah malaikat mecare syair nomor lima sakor sakor merapa ne wong majusi Terus misalnya sakor syair nomor enam nerakane penyembah berahulu penyembah berahulu nerakane jahe si nomor 6 nomor itu terakhir nerokok haliyah tulisannya ha alif lalu ya satu del haliyah nerakane wong munafik Gula wangsuli, pisan male, jahanan, nerokone, wong islam sedo diroko diroko. Misore jahanan nomor loro, lalu nerakane wong kristen, wong nasoni. Misore rado, utama, utama nerakane wong yahudi. misare kota ana warbak sahel gerakane taun sopi a sopi a lisane sot alit ke amra sabuje penyembah malaikat misare sopi a sakar sakar gerakane warma cuci kening there is no other man. Jahe, nerapane penyandak berahoro, rasani, rasani penyandak berahoro, nerakane jahe nomor enam, terakhir nomor pitu, eh, wiyah, nerakane wong munafik, إن المنافقين في الترك الأسفلي من النار لقوان جرسنا حسنة جهنم يغفر عديلاً نعيشنا جهنم سيوم إسام إسام Angger pisane wis diunggah karo seni wis resik terus ning suwarga. Nah, khawari. termasuk muslim. Ya ah, khawari suaraku. Apa neraka? Ada ah, Tahu neraka ini bisa tahu. Tahu. Ya pura tahu. Ya pura. Ya suaraku. Dan neraka ini bisa. Jadi, coba tahu. Caranya yang ada. Jadi nek wong Islam melakukan hati bisa tapi wis tobat atau dia bodoh ya langsung suara. Allahumma ja'alna fihum Ar-Rasulah. Lan ngikuti kita Gusti Ar-Rasulah ing Nabi Isa. Ar-Rasulah dadi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing lair. Waktu dan Rasulah mengikuti kita Ar-Rasulah ing Rasul yaitu Nabi Isa. Jadi percaya dengan kitab Injil yang yang mengikuti Nabi Musa yaitu beragama Islam. Waktu benar, ini. Mongko kulalai kula turinga terpanjenengan Gusti Eki Soma Asyahidi sampane para sakti-sakti liyane. Sampan catet Gusti. Begitu mana hawari. kompeten dan Islam. Jadi umma pena Isa sing Islam sing sahabat kepare disebut Hawari. Itu sedoyo Islam kafe. Cuma jumlahnya namun sipit. Polane kalah karo sing kafe. Lah sing wong dan jauh orang percaya Nabi Isa malah berusaha mereka-mereka harus mati ini. Sebenarnya, wama karu. Langkodo mereka sokong kafir e Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ada sing kafir, ada Bani Israel sing Islam, sing paling binasih. nami ya halari jadi sama datet jadi pakai sapan sakit kena jadi halari itu bani Israel tapi bani Israel sing Islam sing kepengaruh karo nabi Isa dan sing kafir wana karo mojo greko greko berjoyo dari nabi Isa rene wong kafir dosae akeh wak arep ngerdoi oleh Nabi Isa Nabi Isa ngerti Nabi Isa lapor datan Allah wa makarallahu lan reko sapa Allah Jadi Allah yang sakit Nabi Isa kendal kalayan guru Maria yang Yahudi kira-kira meru nyerdu jalannya Nabi Isa malah utusan pengendali Yahudi pengendali Yahudi namanya Tianus tulisannya Sahasra, Kresna Syukur, Ya, Alif, Nur, Wawu, Si. Kita langsung ini malik, komentar jauh ini, dan di kormata ini Nabi Isa, namanya, Tidrianus. Sahasra, Kresna to cukup ya alif non waru se se ya ini komen dari yang lebih seksi jauh kepalanya kok matanya nanti bisa berdua nanti emon jadi jalan nanti bisa dikepuk wong kafir kae bali rahim. Jadi aku nyantos bingung. Dari Israel, tak kalah memang kok gak bingung. Maka nak cerita dulu sekali itu. Dari Israel, niku anak putusnya Nabi Yaakob. Nabi Yaakob. bapake Nabi Yusuf. Dan Israel, Nabi yang pertama ngadepi dan Israel itu Nabi Yusuf. Nabi Musa itu termasuk kulit jangkai Nabi Yusuf dan doa yang pertama. Yang terakhir, Nabi Isa. Rasul yang ngadepi e, Israel terakhir Nabi nabi jadi nabi tulisannya ada di wong saja dan rokalin Nah, dari Israel itu orang yang Yahudi yang jadi menangi Nabi Musa, orang yang Yahudi. Orang Yahudi, nyakoni Musa anak เป็นแก่สันแก่สันในกูจะเรียกเราเป็นเจ้าในการสูงริบมาเป็นเจ้าในโปรเตสตาปีอาเจ้าในมาเป็นมาเจ้าพอเราเชิงกันรู้กันรู้ในอาสุกาตัวนาลาเยซูสมาริยาพอน้องเซนอะไรนี่นาคีชานาคูแล ana sing ngarani ati isa yo Gusti Allah Gusti Allah ya isa sing ngarani ing aku isa ku rokone Gusti Allah ku nyawane dadi sarang aku iki sing mula FBS eh, dadi aku mau liyane isa kabeh aku mau sing ora Islam ku kae nang itu kita yakin keterangan Al-Quran masing-masing kita berjuai Quran ada akhir arisu al-kalina ambala bi'i kontak berkabir ke mewakilai jauh Allah berkabar yuharibu al-kalina ambala Wallahu khairul ladzi yusayyidu ya Allah. Kuno wis kabeh sing katre. Koyo korekane dan Israel sing arep mateni nabi Isa. Tetap kalah karo rekane Gusti Allah. Dorong lain, mestinya Nabi Isa itu masih. hormat dikebut tentara dan Israel semua agar Ewa. Sehingga Bukidra apa? Kapten Estetianus ahli perang. Estetianus itu Nabi Isa wajib jadeng karo mereka cipis. Nalaga itu Nabi Isa peluk-peluk antar di Maria. Apa coba tiga? itu bisa. Gula darah ada kesana pengeran, yang tempat, dan akhirat. Dan sahabat-sahabat bayang apa, dari tangis tangis-tangis. Itu. Dan Nabi Isa, angkat malaikat Jibril ke langit sak kali ke langit sak kali Nanti sah nanti, nabi sah tetap konten langit sah pariyane umure Nabi Isa. Diceritake menurut kawal sing mutama Nabi Isa diangkat itu umur telung puluh telung. Dari kaki rata. Umur telung puluh telung. Ceritanya masuk-masuk, Kulo menurut kau sing takdir sati rahmat. Lalu dia amal, boleh ngasih saya lah kepecuk. Sing kepecuk namun Umar yang, Umar yang orang digoleki. Tapi yang selamat Umar yang. Nah, saya kira-kira, Tetiamen itu juga anak-anaknya pikirane iki menawa nabi Isa wis lolos wis metu Apere gantina arep metu Tentara laskar sehingga jogo Berpikirnya di momen terjadinya supaya kalau Nabi Isa kalah. Di wakakaru yang akan lalu. Sing yo apa kasusu arep lesu. Karepe Nabi Nabi Isa berani spesial. Cepat tu nak nak lawan. Raine spesial, apa tu perahu lagi? Raine spesial, nos tidak lupa hake orang Nabi Isa. Jadi wajah de qué nosotros antes de la iguala que de su vida la tierra hay de pecianos que de un pajate o de una pizza tu otra hay de Brando il Mahalawa, dapat orang yang memegang sahaja dapat berjuang. Saya ingat Orang mi viene di che cercò e io per la trauma non apisa aran di tengo la pisa lanzo di tutto di tutto la dice di fatta e mi caro sarà per Israele in aggiorno komentarnya dewe sing namanya Petianus ia Bacanya di Yusuf, terus di Salet. Jadi sing di Salet ya Petianus itu. Dalam rasa rumong sawe semata di Nabi Isa, dalam rumong sawe nyalet Nabi kebingungan ini diserang sama oleh korban. Jangan yang kepengen lebih ceritanya, Nabi Isa di Rafa, Kediano, di Sahalet, itu sebenarnya cuma wiyahan pertama, muka kedua. Bapa ulilim inna kotal marmasi lakna karya marasulallah. Selama kotaluhu تلقوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما Wong Yahudi, bapak wong Bani Israel, orang materi Nabi Isa Orang nyalis, Nabi bisa tenang. Tapi makanya nyalis, orang sendiri serupake Nabi bisa. Kenapa ini bisa? Hezat. Lama karena Allah. Allah lukai Nabi. Sekarang Bencet ke rumah tanah yang nangkep Nabi Isa, timbul kebingungan antara laskar karo laskar. Itu mau tunggu pasal ini, yang bersalah di Joko. Nabi bisa nabi, nabi bisa yang bersalah. Lalu dia ada sendiri. Nasi di sana setiap hari, nabi di sana sendiri. Nek delok wajahe bisa. Tapi nek delok iki lele satu iki, sing jane sing dile tak iki bisa. Iki sing terang ana ora ana ing ngalali nak karo wudu Ya bisa sing ngene. Kepi Sampai di rumah, ambil ngawur, dan juga punya kereta. Ini sahabat gajah koncor, kresen, cocok warna cocok terus langsung ayat sing nerangake penyalipat itu jus enam sampai lihat iki kali ayat wakau ini Engkau kan mata Nah, dia itu bahasa Indonesia, kalau mau tahu tafsir bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris, ya corak dong, boleh mah hal istri. Sakar. Kupan wajah diri. Karena anak itu diri Allah, bijaya tadi Allah. Jadi, maka itu. Betul. Ulo coba nih, sehingga sehingga alamak setelah itu bahasa Indonesia, misalnya bahasa Inggris, kalau tidak ini pakai bahasa Inggris. Itu ngakui kebenaran. Nah, ini tak bisa ini, kanda-kandanya di kandanya. Jadi, saya akhir, ini hari mati kaget, merokok saya. Bila pada lama kari, lama kari Allah, Allah khairul mati. Jadi, Nabi Isa jelas hilafah. Dijelaskan ayatnya. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومصهرك الآية Ceritanya Muhammad Inqala nagrikane nabi ka sapa Allah munafa Allah ya Isa he Isa Ini mutawafika sakalai sop Allah kusini sompah teh istri lamu Warabi mukaram angkat seliram tila yang marah esu Diki Bahasa Coro ahli jalan rostak takdir takhir. Takdir takhir itu dikena sing keri, ngarekno sing dikit. Dalam ajas takdir takhir. Sing marteni gue ya aku, sing rapat ya aku. Niki tulisannya. Sing mateni di dikit Ngerapa nomor Jadi kata sejauh kaya rumah aja. Lengarannya, Nabi Isa dirasak itu mati. Mati terus dirasak. Itu peru. Nek Nabi Isa mati, kok era dirasak apa? Kok kabel itu pengen mati ini Nabi Isa? Nek mati orang diapa-apa. kata sing salah banget mahami ayat ini kok. Jadi Nabi Musa di rapat mati ini itu kelaru. Kelaru itu salah. Taksin taksin. Contohnya. Lalu kalau malaikat karat nungkes kaum Nabi itu tomar mantener la fibra en la reja perpendicular. La fibra es el cuerpo, su tiene ese amenazar al escudo, que prende el grana, male da fibra el sapendere el moro, para no buscarme la fibra mantener. No le Trotik a frevi, ket men drilanya, a ta! Goujou. Prantane zovran. Goujou sivaparingen, te toulak an. Goujou le titikekan. bali itu juga kabar di nomor malu. Cara bangga dulu dulu tiga kali arah dana. Tapi tak cinta. Kabar karena dulu juga ini juga kabar. Ya itu kurang kantor tak kena contoh mana. Umpamanya kejadian ana maling kedegel dikepuhi mati terus ana wong pitu pitu ana wong pitu pitu wong tua ana maling mati dikepuhi banget kan yang benar terus mati dikepuhi orang dikepuhi lagi mati tapi lagi ngomong mati tidak perlu Sambil bermamai, kemarin sampai jatuh. Wah, tentu mimpi-mimpi, luar biasa, Dikira-kira, mangan soto, gak boleh mimpi-mimpi. Bukan tuh mimpi-mimpi, mangan soto. Dan mimpi-mimpi ini dikira-kira. Mangan ada kali, kita tak Dan ayat ini istat dimisahkan. Jadi mutawafika dosen kok dike kue tak rasa. Tanpa mati. Saya bisa matanya kue itu besok aku bisa. Tapi berkeasara dan asara nanti bisa bisa teni mutawafika baru itu. Kelawan benar eh, namanya takdir yang Jadi nabi tak bilang, bosan dikerjain loh. Kore-kore. Nah, nabi kok dilakak lapor tanggungnya. Wa mutahiru kalam muda ake sapa Allah yang eh, dirilang mohak, yang eh, dirilang mohisan. Minal lagi naga baru saking wong aja kang bodoh dicucikake tegese dilire dijalukke mongkon iki ta pisa eja jadi reka sae wong kabe bacaan lu dadi sakakaroka Laukan lagi naga baru di layam milia. Di ayat ini kemarin, mungkin kajian, ono sing salah tonton. Lebih jelas. Por ada, Wajahil lagi nak sabar dan jadi lagi Allah yang wong tinggi tinggi seliramu, seliramu nabi Isa, dia itu wong Isa. Kau kalau lagi nak sabar, tak dulu dia wong akan tambah jatuh. Sebenarnya tinggi tinggi seliramu Isa, pangkat dan kejujur ini bawa kapal kapal dia. Ini orang yang jarang kampung, jarang Mahal ini di bang Ezra. Bang saya putih nanti nisan, ya gue mau nesek. Ini itu. Ini udah bikin daya ini. Jadi ini ada yang daya ini. Jadi masa sampai sekarang bukan dari. Jadi saya ikuti nabi Isa, itu khawarin itu. Nombor saya ini, Ambil dari itu mengkresen, mengkresen dikuliahkan kodal. Bangunan-bangunan yang jodis mojo salah tombol, lo teranakan. Sabar ini bisa gas, wajah ilul lagi nafsa kamu dalam jatuh oleh Allah yang mesti mengikuti Sri Lanko, yaitu Wong Islam. alladzi nakafaru sahdu wa kafe ila yaumil qiyamah yakti kafiyan Sumpah ila iya maka muli barang izin Allah marjir kumpai kabanak bali ya kafe Wa ahkumu maka mumpumi ilahil bainatun antara izin ya kafe Ima dalam barang Ina akase ora sayang pitung nggon. Lan apa kuwa akak kuwa. Nah, jadi benar, pengawasan belum dari akhir. Kalau terdekat. Makalah, فأما الذين كفروا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وعبادتك اللهم أرنا الحق حقا